uči ponajviše kako da se obhodi prema svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, da bi taj njegov odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala bio ispravan i bio na kraju primljen od Allaha subhanahu wa ta'ala, da bi ga Allah dželavala nagradio za to, on mora da uljepša i svoj odnos prema Allahovim robovima, prema Allahovim subhanahu wa ta'ala stvorenjima, dakle svim ljudima koji se nalaze na dunjaluku onoliko koliko svaki od njih zaslužuje. Pa dakle, nemoguće je da <clears throat> vjera islam bude ograničena samo na ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne. Dakle, već vjera islam reguliše i odnose vjernika prema njegovim roditeljima, prema njegovoj supruzi, njegovoj porodici, njegovoj djeci, prema njegovoj braći, sestrama, bližnjoj rodbini, prema njegovim komšijama, prema ostalim muslimanima, prema nemuslimanima, čak dakle i prema drugom svijetu, ne samo ljudskom svijetu. O svemu tome govorimo u ovom našem serijalu Vjera je obhođenje. Onako, kako se budemo obhodili prema Allahu, subhanahu wa ta'ala, ali i prema njegovim stvorenjima, od toga ovisi sutra naš ishod na drugom svijetu ahiretu. Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno neće prihvatiti naš ibadet sve dok ne budemo se lijepo obhodili i prema drugima. Nikada ne nemojmo zaboraviti, nikada ne nemojmo zaboraviti hadis Ebu Hureyre radijallahu ta'alan koji nam prenosi da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam upitao svoje prisutne ashabe jedne prilike, tad rune menil muflis. Znate li ko je muflis? ko je bankrot, ko je propalica u mome ummetu. Pa su ashabi prisutni rekli, bankrot, propalica je onaj koji nema imetka niti ima novaca. Nema novaca u svojim rukama, niti ima nekog imetka da ga proda pa da dođe do novaca. Pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, nije to bankrot, nije to propalica, propalica u mome ummetu, bankrot moga ummeta jeste onaj koji dođe na sudnji dan s namazom. Cijeli namaz mu primljen i obavezni i dobrovoljni. Koji dođe na sudnji dan, bude proživljen s postom, sal, cijeli post mu bude primljen i koji dođe na sudnji dan sa zekatom. Zekat mu je Allah subhanahu wa ta'ala ukabulio, primio, prihvatio izdvajanje zekata na svoj imetak. Međutim, kaže, doći će na sudnji dan isto tako sa čovjekom kojeg je ogovorio, potvorio, čiju čast je ukaljao, onoga koga je udario, onoga koga je opsovao, kome je prosuo krv i slično. Mnogo, dakle, činio je nasilja, nepravde na Dunjaluku, pa će mu se uzimati za to svoje nasilje, svoju nepravdu, zlo koje je činio na Dunjaluku, nije izmirio račune, nije tražio halala, nisu mu oprostili, pa će na sudnjem danu davati od svojih dobrih dijela, davat će od namaza tim spomenutim osobama, pa će podijeliti se cijeli njegov namaz, pa će podijeliti se cijeli njegov post, pa će se podijeliti i njegov zekat, nakon toga bit će bačen u džehennem. To je bankrot, to je propalica. Dakle, čovjeku neće koristiti namaz, post, zekat, niti drugi ibadeti, ukoliko se ne bude na lijep način obhodio prema Allahovim subhanahu wa ta'ala stvorenjima. U ovom našem serijalu govorili smo kako da se obhodimo prema našim roditeljima, kako da se obhodimo prema našoj djeci, kako da se supružnici obhode jedni prema drugima, kako da se vjernik obhodi prema svojim komšijama, kako da se obhodi prema svojoj rodbini. Također, vjernik i inače sam čovjek je stvoren kao društveno biće. Ne može da živi sam. Mora da živi u društvu zajednici. Kako da se on obhodi s drugim muslimanima? Kako da se on obhodi s drugim vjernicima? Čuli smo kako da se obhodi s roditeljima, sa bližnjom rodbinom, međutim kako da se obhodi s drugim vjernicima koji mu nisu bliži rod. Naprotiv, nalazimo u Allahovoj subhanahu wa ta'ala knjizi, Kur'an i Kerimu, da Allah subhanahu wa ta'ala te veze između vjernika naziva posebnim imenom. Kada kaže u desetom ajtu sure Al-Huđurat, innemel mu'minune ihva. Innemel mu'minune ihva. Samo su vjernici braća. Samo su vjernici braća. Dakle, drugi vjernici nisu mu bliži rod, bližnji rod po krvnoj vezi, ali su mu po vjeri i takako bliski. Moraju biti bliski. Allah subhanahu wa ta'ala kaže ovdje da su vjernici braća. Ne da bi trebali biti braća, već da su vjernici braća. Stoga prenosi se od naših prethodnika koji su bili daleko, daleko bolji od nas u vjeri i za kojima se mi trebamo povesti u slijedjenju, njihovom slijedjenju Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Prenosi se jeli, niz izreka, prelijepih riječi o obhođenju prema prijatelju. Kako treba tražiti prijatelja, kako treba čuvati iskrenog brata prijatelja. Pa kaže Omer ibn Khattab radijallahu ta'alan, drugi halifa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, kaže čovjeku nakon islama, nakon što je postao musliman, nije dato već je dobro od dobrog brata, vjernika, pa kada neko od vas doživi, ukoliko neko od vas bude imao dobrog brata, vjernika, neka ga se dobro pridržava. Kaže Alija radijallahu talan, džemat, zajednica s problemima, dakle zajednica vjernika u kojoj ima problema i mora da ima problema jer nismo svi isti, Nismo svi isti po svome izgledu, po svome stvaranju, a li dakle da budemo jeli, isti sklonosti, potreba i ostalo. Mora da bude među nama nesuglasica. Kaže Ali radijallahu talan, zajednica s problemima bolja je od života samca pojedinca. Da se čovjek izdvoji da živi sam, nije to dobro. Bolje je dakle da živi s drugima, pa makar i bilo problema s tim drugima. Također je rečeno, nesposoban je onaj koji ne može da sebi nađe prijatelja. Nesposobnjaković je onaj koji sebi ne može da nađe prijatelja brata, ali je veći nesposobnjaković od njega. Više je nesposoban od njega onaj koji bude imao dobrog brata vjernika pa sebi dozvoli da ga izgubi. Taj je više nesposoban. Malik ibn Dinar, rahimahullahu ta'ala, kaže ništa na dunjaluku ne vrijedi izuzev troga. Ovo troje vrijedi jedino na dunjaluku. Kaže susret s braćom vjernicima. Da se susrećeš s braćom vjernicima, da sjediš njima, da razgovaraš s njima, da se savjetujete međusobno. Zatim noćnog namaza uz učenje Kur'ana i kuća u kojoj se slavi i veliča Allah subhanahu wa ta'ala. A prije svih ovih govora, Došao je govor Allahovog poslanika alihi salatu oslam koji kaže vjernik prijateljuje i dozvoljava drugima da oni prijateljuju s njim. Dakle, vjernik sebi traži prijatelje i dozvoljava da njega drugi uzmu za svoga prijatelja. I nema nikakvog dobra, kaže poslanik alihi salatu oslam, u onome koji nema prijatelja, niti dozvoljava drugima da njega uzmu za prijatelja. Dakle, Čovjek ne može živjeti sam. Treba da živi s drugima. Šta ga to posebno u našoj vjeri, dini, islamu podstiče da živi s drugima i to ne bilo kako, samo onako fizički ne, već da živi bratski s njima. Da živi poput braće, da živi s njima poput rođene braće i bolje od toga i više od toga. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala samo su vjernici braća samo su vjernici braća. Pa dakle, Allah subhanahu wa ta'ala upravo na ovakav način nas postiče. Postiče je dakle da moramo biti braća, da moramo živjeti s drugima poput braće i čak dakle na boljem stepenu, na visočijem stepenu. Jeli? Nezamislivo je, na dunjalku nezamislivo je. Teško je zamisliti razumnom, pronicljivom insanu da dakle, brat na brata može dići ruku. Rođena braća, dakle, po krvi da mogu dići ruku jedan na drugoga, da se mogu svađati, da mogu imati loše mišljenje jedan drugom, zavidjeti, mrziti i slično. Isto tako, ako ne i više, trebalo bi biti nezamislivo među vjernicima. Trebalo bi biti nezamislivo među vjernicima. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže da su samo vjernici braća. Dakle, da istinsko brastvo, prava ta veza postoji među vjernicima. I Allah subhanahu wa ta'ala je rekao ovdje da su vjernici braća. Ponovo, pocrtavam, nije rekao da bi vjernici trebali biti braća. Ne, već dakle, čim osoba postane vjernik, ona ima brata. Ona ima svoga brata. Ne dakle, da ide, da traga, je li mi ovaj brat ili nije, ne, već dakle, čim postane vjernik, on, dakle, oko sebe ima braću i sestre. Ima određena prava kod njih i ima određena određene obaveze prema njima. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala kaže da ovaj odnos koji je ovakav među nama, koji je ovakav među nama, ne koji bi trebao biti, dakle ove riječi su tako upečatljive, vjernici su braća, ne vjernici bi trebali biti braća, da rade na tome, ne, Allah nas je učinio braćom i sestrama. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je to njegova blagodat i da tu blagodat treba ljubomorno čuvati. On nas je učinio vjernicima, on nas je učinio braćom i sestrama i to dakle treba ljubomorno čuvati kao i svaku drugu blagodat. Allaha subhanahu wa ta'ala nju moramo čuvati. Isto tako i ovu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Ali Imran fa asbahtum bi ni'metihi ihvana vi ste njegovom blagodati postali braća. Allah je to dao. Zato dakle moramo živjeti tako. Moramo živjeti tako kao braća. To je Allahova blagodat i na toj blagodati treba biti zahvalan. Kako? Tako što ćemo doista živjeti kao istinska braća. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala je to islamsko brastvo, brastvo, jako vezu među nama, koja nam, nažalost, nedostaje danas. Evo kažem, Allah subhanahu wa ta'ala prejasno pocrtava da smo mi braća, da su vjernici muslimani braća, ali kod nas toga u praksi svjedoci smo da nema. Zašto? Zato što nismo muslimani kako treba. Zato što nismo vjernici kako treba. Zato što ne slušamo Allahove dželle vala riječi kako treba, ne odazivamo se njima da se istinski odazivamo i zasigurno oni koji se istinski odazivaju, oni su prava braća jednim drugima. Nema među njima lošeg mišljenja, zavisti, mržnje. Među njima vlada, potpomaganje, kao što se rođena braća potpomažu, vole, kao, kao što se su osjećaju, kao što su milostivi jedni prema drugima. Isto tako i iskreni Allahu i Vala robovi, vjernici, jedan prema drugome tako se odnose. Pa dakle, šta nas postiđe da čuvamo ovu Allahu subhanahu wa ta'ala blagodat, da živimo kao istinska braća, postiče nas i činjenica da je takav način života put do Allahove ljubavi. A Allahu uđele vala ljubav sve jedan od nas priželjkuje. Sve jedan od nas traži da ga Allah voli jer je to dakle nešto najveće u životu vjernika. Pa se spomnije u hadisu Ebu Hureyre radijallahu ta'alan da je Allahov poslanik alaihi salatu islam rekao kako je jedan od ljudi krenuo u susjedno mjesto da posjeti svoga brata. Brata vjernika, dakle brata po vjeri. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala poslao meleka u ljudskom liku da ga dočeka i da ga priupita. A Allahu subhanahu wa ta'ala je sve poznato. Pa kada je taj čovjek prolazio koji je krenuo do susjednog mjesta da posjeti svoga brata, melek u ljudskom liku koji ga je čekao priupitao ga je kuda si to krenuo? Gdje si naumio? Kuda ideš? Pa kaže idem da posjetim svoga brata, vjernika, muslimana u susjednom mjestu, susjednom selu. Pa kaže je zbog neke potrebe imaš nešto kod njega, ideš da nešto dobiješ od njega, da uzmeš od njega? Kaže ne, idem da ga posjetim, želim da ga posjetim samo radi Allaha. Tada je Melek rekao, doista sam ja i zaslanik od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah me je poslao da te obavijestim da zbog toga što ti svoga brata, vjernika, muslimana posjećuješ radi Allaha, da i Allah subhanahu wa ta'ala tebe voli. Da zbog toga što ti njega voliš samo radi Allaha i zbog te ljubavi ideš i posjećuješ ga, i Allah subhanahu wa ta'ala tebe voli. Dakle, da se posjećujemo, da se obilazimo, da znamo jedan za drugoga, da se pomažemo, da znamo u kakvom stanju se nalazimo pa da se suosjećamo jedni s drugima, to je obaveza nama muslimanima. To je nama obaveza muslimanima i to će rezultirati također Allahom ljubavi da nas Allah subhanahu wa ta'ala voli. I brojni hadisi govore o ovome. Dakle, onaj koji bude volio svoga brata, vjernika, muslimana, iskreno radi Allaha, Allah će njega zavoljeti. Tako Ubade ibn Samit radi Allahu talan prenosi da je Allahu poslanika alihi salatu uslam rekao kako kaže Allah. Dakle, hadis kuci, U tom hadisi kuciju Allah subhanahu wa ta'ala kaže moja ljubav je obavezna onima koji se budu voljeli radi mene. Moja ljubav je obavezna onima koji budu održavali veze radi mene. Moja ljubav je obavezna onima koji se budu savjetovali radi mene, onima koji se budu obilazili radi mene, onima koji se budu pomagali radi mene. I dakle, drugi hadisi od Moaza ibn Džebela jeli, i drugi ashaba govore na sličan način da je Allah subhanahu wa ta'ala sebi stavio obavezu, dakle i svoje dobrote da voli one koji se vole radi njega, koji se savjetuju, obilaze, pomažu, pomažu radi njega. Zatim, ovu ljubav, da se volimo, da znamo jedan za drugoga, da pomažemo jedan drugoga, dakle živimo. Ne možemo živjeti jedan pored drugog, već moramo živjeti jedan sa drugim, Na ovakav način učvrstit će se i naša vjera. I naša vjera će biti jaka. Jer je iskrena ljubav radi Allaha, da iskreno volimo svoga brata muslimana radi Allaha. A ta iskrena ljubav rezultira dakle i iskrenim dobronamjernim savjetom i svakim vidom pomoći. Takav odnos da iskreno volimo svoga brata zasigurno je najčvršća imanska veza. Odnosno ono što nas učvršćuje u našoj vjeri. Kao što kaže Allahov poslanik alihi salatu sam najčvršća veza u islamu. Dakle, ono što čovjeka najviše veže za islam i drži ga u islamu jeste da voli radi Allaha i da mrzi radi Allaha. Da voli radi Allaha i da mrzi, mrzi radi Allaha. Zatim, raduj se. Ukoliko budeš svoga brata volio radi Allaha subhanahu wa ta'ala, a on bude bolji od tebe, on bude učeniji od tebe, on bude bolji vjernik, više čini dobrih dijela od tebe, Allah subhanahu wa ta'ala sutra na drugom svijetu, ahiretu, da će da budeš na njegovom stepenu. Da će da budeš na njegovom stepenu, da budeš u džennetu, na njegovom stepenu zajedno s njim. Zajedno s njim, da. Ko bude na Dunjaluku zajedno sa svojim bratom, bude ga volio radi Allaha, sastao se s tim, sastao se s njim radi Allaha i rastao, umro na tome. Voljeli se radi Allaha subhanahu wa ta'ala tokom cijelog svoga života, sutra će također na drugom svijetu biti zajedno. Kao što se prenosi da je jedan od sahaba došao Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam i upitao ga za nastup sudnjeg dana kada će nastupiti sudnji dan. Pa je Allahov poslanik alihi salatu islam njega upitao, a šta si ti pripremio za sudnji dan? Šta si ti pripremio? Ne pitaj kada će nastupiti vrijeme tačno, već čime se ti pripremaš za taj sudnji dan? Kada nastupi da si spreman, kada god u bilo koje vrijeme da nastupi da si ti spreman. Pa kaže, volim Allaha i njegovog poslanika. Pa je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Ente ma men ahbebt. Ti ćeš biti s onim koga voliš. Ti ćeš biti s onim kao, koga voliš. U drugom hadisu je rečeno čovjek će biti s onim koga voli. Pa kaže Enes ibn Malik radijallahu talan upitali smo Allahov poslaniče je li ovo samo za njega? Važi samo za ovoga koji je pitao. Da će on biti s onim koga voli. Dakle, s Allahim poslanikom, alaihi salatu wasalam da će biti u blizini Allaha dželle vala također, pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne, već za sve vas. Ovaj hadis, ove riječi, ovo pravilo odnosi se na sve vjernike. Pa dakle, onaj koji bude volio svoga brata vjernika, a taj bude bolji od njega, on će ako Bog da biti s njim. Kaže Enes radijallahu talan, nismo se nakon primanja islama obradovali ni jednom hadisu kao što smo se obradovali dakle ovom ovom hadisu da će čovjek biti s onim koga koga voli. Zatim biće sutra u hladu Arša njih dvojica kada se bude čekalo suđenje, da otpočne suđenje među ljudima, da Allah subhanahu wa ta'ala otpočne obračun, vaganje dijela, razgovor sa svojim robovima, Oni koji se budu voljeli radi Allaha subhanahu wa ta'ala bit u hladovini, dok svi drugi ljudi budu pod suncem, u nesnosnoj, dakle vrućini, dok se budu gušili u svome znoju, ova skupina ljudi koji se budu voljeli radi Allaha subhanahu wa ta'ala iskreno bit će dakle, u hladu arša kada ne bude nikakvog drugog hlada. Dakle, živiš s bratom muslimanom iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala, trebaš da živiš, moraš da živiš, Allah je to dao, to je Allahova blagodat, Allah će nas zavoljeti, Allah subhanahu wa ta'ala će nas sutra spasiti ogromnih tegoba, nedaća na drugom svijetu. Sve nas ovo postiče, dakle da ne živimo tek tako jedni s drugima, već da živimo iskreno jeli, radi Allaha subhanahu wa ta'ala da se volimo, da se pomažemo jeli, jedni, jedni s drugima. Također, oni koji budu živjeli na ovakav način osjetit će slast imana, slast svoje vjere. Zasigurno, ko bude volio svoga brata i svoju braću muslimane, iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala, od njih će također zauzvrat dobiti tu ljubav, dobit će savjet, dobit će osmih, dobit će lijepu riječ, pomoći će ga kada mu bude bila potrebna pomoć, suosjećat će se s njim u radosnim, žalostnim situacijama i slično. Dakle, tada će osjetiti zasigurno ljepotu vjere. Ljepotu vjere Islama i vidjet će da nema nikakve druge vjere mimo vjere Islama koja, dakle, postiče na ovakav lijep odnos i koji postoji samo u vjeri Islamu, dakle, ovakav, ovakav odnos. Pa, Dakle, Enes ibn Malik radijallahu talan prenosi da je Allahov poslanik alihi salatu aslam rekao osjetit će slast imana onaj kod koga se nađu ove tri osobine. Pa kaže da mu Allah i njegov poslanik budu najdraži. Da njih, da Allaha subhanahu wa ta'ala i Allahov poslanika alihi salatu aslam vjernik voli najviše. Zatim kaže da voli svoga brata ni zbog čeg drugog osim radi Allaha da voli svoga brata ni zbog čeg drugog, osim radi Allaha subhanahu wa ta'ala i treća osobina, da prezire da se vrati u nevjerstvo nakon što ga Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao tog nevjerstva kao što prezire da bude bačen, kao što prezire da bude bačen u vatru. Također je došlo u hadisu koga raduje, ko želi da osjeti halavetul iman, da osjeti slast imana, ljepotu vjere, neka voli svoga brata ni zbog čeg drugog do radi Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, svim ovim Allah subhanahu wa ta'ala nas postiče da živimo iskreno jedni s drugima u ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da se potpomažemo, da znamo jedni za druge, da se suosjećamo jedni, jedni s drugima na ovakav način, a ako Bog da u narodnoj emisiji ide detaljnije, upoznaćemo se kako vjernici muslimani trebaju se obhoditi jedan prema drugome. Kakva prava imaju jedni kod drugih, odnosno obaveze jedni prema drugima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi ne budu samo rečene tek tako, da ih saslušamo, da razmislimo o njima i da svoj život počnemo usklađivati po njima. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da smo vjernici, kaže da smo braća, kaže da je to njegova blagodat, kaže da će voljeti oni koji se budu voljeli, pomagali, obilazili, savjetovali, potpomagali radi njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, da će na stepenu onoga ko se bude volio jeli, učiniti i drugu osobu. Da, dakle, ta druga osoba koja bude voljela svoga brata, svoju sestru, muslimana, muslimanku da će biti zajedno s njim u džennetu, da će ga staviti u hlad arša kada ne bude nikakvog drugog hlada. Dakle, svim ovim Allah subhanahu wa ta'ala nas postiče i kaže da ovakvi moramo biti, da smo ovakvi i da, dakle, trebamo to čuvati, čuvati pri sebi. Šta će nam pomoći u očuvanju ovoga, kao što rekao,